Lykos tetromenos kai probaton Lykos apo kunon de xeis kai kakos diat seis ebebleto trophen he autoi peri poieistai me dunamenos kai de theajamenos probaton tu tu es poton autoi orexai ek tu para reontos Eangar gar moi poton does, ego ten trofeen e mautoe heureezo. Tode hupotucon efe, ean poton soi epidoozo ego, siu cai trofei moi hrezei. Prosandra cacurgum di hupocriseos ene drevonta, ho logos eucaeros.